Երբեմն նրան էր միանում Ռոզա տատիկս։ 1964 թվականից, երբ մայրս ինձ ու քրոջս Ղարաբաղ էր տարել, անցել էր շուրջ քառորդ դար։ Եկավ 1988 թվականը։ Փետրվարին ես արդեն երկու զավակների հայր էի, ընտանիքի տեր եւ բավականին պատասխանատու անձնավորություն։ Եվ երբ խոսքը գնում է 1988 թվականի մասին, ապա ինձ համար այն սկսվել էր փետրվարի 21-ին։ Այդ օրը ես իմ համակուրսեցի ընկերոջ գրող եւ լրագրող Սամվել Շահմուրաջյանի հետ պատրաստվում էի գնալ կոմպոզիտոր Ալեքսանդր Սպենդիարյանի թանգարան։ Այնտեղ մենք ցանկանում էինք տեղեկություններ ստանալ կոմպոզիտորի դստեր Մարինայի այն ձեռագրի ճակատագրի մասին, որտեղ նա նկարագրում էր, թե ինչպես 1940 թվականին իրեն երիտասարդ տաղանդավոր երգչուհուն ձերբակալեցին եւ ակսորեցին Սիբիր, Գուլագ, մեղադրելով Ստալինի կյանքի դեմ ոտնձգություն կատարելու մեջ։ Այդ օրը մենք թանգարան չհասանք։ Ոչ այդ օրը, ոչ էլ հետո։ Չհասանք, որովհետև հենց հանդիպեցինք Սամվել Շահմուրադյանն ասաց. «Արի գնանք հանրահավաք»։ Ինչ հանրահավաք։ Կես ժամից օպերայի հրապարակում սկսվելու է հանրահավաքը, որտեղ խոսելու են այն մասին, որ Ղարաբաղը խնդրում է դուրս գալ Ադրբեջանի կազմից ու դառնալ Հայաստանի մաս։ Այսписով թանգարանի փոխարեն մենք հայտնվեցինք հանրահավաքում։ Դա Ղարաբաղյան հանրահավաքների շարքից առաջինն էր, որն արմատապես փոխեց մեր կյանքը ու հսկայական դեր խաղաց սովետական միության փլուզման գործում։ Այդ ժամանակ ամեն ինչ շատ པարզ էր թվում։ Եթե Ղարաբաղը ժամանակին Ստալինի չար կամքով հայտնվել է Ադրբեջանի կազմում, ապա Գորբաչովին, որը հայտարարել է վերակառուցման ու բացախոսության քաղաքականության մասին, հարկ է ուղղել Ստալինի կոպտագույն սխալներից մեկը, վերադարձնելով Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը Հայաստանին, որի կազմում այն արդարացիորեն պետք է լիներ։ Ըստ այդ պարզ դրամաբանության անհրաժեշտ էր միայն կապվել Գորբաչովի հետ, նրան տեղեկացնել պատմական ճշմարտության մասին եւ խնդիրը ինքն իրենով կլուծվեր։ Թվում էր, թե Գորբաչովին պետք կլիներ ընդամենը մի քանի օր, առավելագույնը 1 շաբաթ արդար որոշում կայացնելու համար։ Ուշադրություն դարձրեք մի կարևոր հանգամանքի վրա։ Այս տրամաբանության մեջ Ադրբեջանին եւ ադրբեջանցիներին տեղ չէր հատկացված։ Ղարաբաղյան առաջին հանրահավաքները հասցեագրված էին Մոսկվային ու ակնկալում էին կենտրոնի արձագանքը, եւ այն չհապաղեց։ Երևան ժամանած Կոմկուսի քաղբյուրոյի անդամ Դոլգիխը, տեսնելով տասնյակ հազարավոր մարդկանց բազմությունը, իսկ ըստ որոշ գնահատականների 200 հազար, որակավորեց այն որպես մի բուր ծայրահեղականներ։ Մի քանի օր անց ելույթ ունենալով հանրահավաքում Հայաստանի կոմկոսի առաջին քարտուղար Կարեն Դեմիրճյանը ի պատասխան Ղարաբաղը Հայաստանին միացնելու պահանջներին վրթովված ասաց. «Ղարաբաղը իմ գրպանումն է»։ Այդ հանրահավաքին ես չեմ եղել, բայց Դեմիրճյանի խոսքերի մասին լսեցի Ամերիկայի ձայնից, քանի որ առաջին հանրահավաքների ապրումների արդյունքում ստամոքսի խոցս գլուխ բարձրացեց ու հայտնվեցի հիվանդանոցում հենց այնտեղ հիվանդանոցում տեղեկացա Սումգայիցյան ջարդերի մասին։ Դա մեծ ցնցում էր ինձ, այլև շատ շատերի համար Հայաստանում։ Մենք բացարձակապես պատրաստ չէինք այն բանին, որ Կրեմլին ուղված մեր արդար պահանջները կստանան այդպիսի պատասխան։ Ընդ որում ոչ թե Մոսկվայից, կամ Բաքվից, այլ այլ ադրբեջանական մայրաքաղաքից քիչ հեռու գտնվող ոչ մեծ արդյունաբերական մի քաղաքից։ Երևանի խոհանոցներում եւ հանրահավաքներում, որոնք գրեթե ամեն օր անցնում էին օպերայի հրապարակում, խոսում էին ահասարսուր բաների մասին։ Հարյուրավոր սպանված հայերի, բռնաբարված աղջիկների, որոնց հետո այրում էին, մորթված կենթանիների, հրձիկների խառնամբոխի, որ քանդում էր փողոցները, Կարծես կրկին հայտնվել էինք 1915 թվականին, երբ հայերին կոտորում էին միայն հայ լինելու համար։ Դաժան ու անարդար էր գիտակցել, թե խորհրդային իշխանությունը, որ սողոսկել էր ամեն ուր այդ թվում մեր մտածողության մեջ, անկարող էր հրձիկների դեմն առնել։ Անկարող էր, թե չէր ուզում։ Չէր ուզում, թե ինքն էր դրանց ղեկավարում։ Շատերը շփոթված էին, չիմանալով ինչ մտածել։ Մենք անակնկալ հայտնվեցինք այնպիսի պայմաններում, երբ միակ միջոցը Պարզելու հարևան հանրապետությունում տեղի ունեցածը հանրահավաքներն էին Երևանի օպերային հրապարակում։ Տեղեկատվության այլ աղբյուր էին շշուկները։ Խորհրդային մամուլը լռում էր։ Կային նաև թշնամական ձայներ։ Դրանք էին Ամերիկայի ձայնը, Ազատություն ռադիոկայանը, BBC-ն, որոնք հաղորդում էին ինչ կարող էին։ Բայց դրանք էլ շատ բան չէին կարող։ Սովետական միությունը դեռ բավականին հզոր էր թղթակիցներին թույլ չտալու այցելել այն վայրերը, ուր տեղի էին ունենում այդ իրադարձությունները։ Չէ որ դրանք կարող էին խարխլել խորհրդային ժողովուրդների միասնության, եղբայրության ու բարեկամության ինչպես նաև ազգային փոքրամասնությունների երջանիկ կյանքի մասին եղած առասպելի, առանց այն էլ հեղ-հեղուկ հիմքերը։ Այդ օրերին ես, ինչպես եւ շատ ուրիշներ, հանկարծ մեզ զգացինք աշխարից կտրված, Խորհրդային հերոստատեսությունը լրում էր կատարվող իրադարձությունների մասին, միայն երբեմն ցույց էին տալիս տարբեր մակարդակների կուսակցական պաշտոնյաների կամ հեղինակավոր մարդկանց, որոնք հերթական քարոզն էին կարդում ժողովրդների եղբայրության մասին։ Այդ քարոզները միայն կարող էին գրգռել նրանց, ում հասցեագրված էին։ Իսկ նրանց համար, ովքեր չէին մասնակցում հակամարտությանը, ոչինչ չէին նշանակում։ Այսինքն դրանք ոչ ոքի պետք չէին։ Հիվանդանոցից դուրս գրվելով մեկնեցի Մոսկվա, որտեղ այդ ժամանակ սովորում էի ասպիրանտուրայում։ Իմ թեզը ընդհանուր առմամբ պատրաստ էր։ Պետք էր միայն ձևավորել հոդվածներս ավելի քան բավարար էին, մի խոսքով մնացել էր ձևական կողմը, որ պիտի ավարտին հասցնեի։ Դատարկաձեռն չէի եկել Մոսկվա։ Մայրաքաղաք էի բերել բրոշուրներ, որոնք հիմնավորում էին Ղարաբաղյան հարցի միակ արդարացի դիրքորոշումը։ Ժամանակի ընթացքում հայկական դիրքորոշումը փոխվում էր։ Առաջնային էին համարվում մերթ մարդասիրական, մերթ քաղաքական հայեցակետերը, ապա Ղարաբաղյան շարժման նպատակը դարձավ Հայաստանի անկախությունը։ Իսկ մի քանի տարի անց այս բոլորը յետին պլան մղվեց երբ սկսվեց պատերազմը։ Բայց ես գիտակցաբար այստեղ չեմ գրում այն մասին, թե ինչ տեղի ունեցավ 1988 թվականից հետո, քանի որ իմ նպատակը հակամարտության մեջ հայկական դիրքորոշման նկարագրությունն չէ, այլ պատմությունն այն մասին, թե ես 30-ամյա երիտասարդս ինչ էի զգում 88 թվականի գարնանը։ Այդ ժամանակ ես համոզված էի. Ղարաբաղյան հարցը նախ եւ առաջ մարդասիրական խնդիր է։ Պատկերացումս այսպիսինն էր. Ղարաբաղում ապրելը հայերի համար շատ դժվար է, այն աստիճան, որ Ղարաբաղի հայերը ժամանակի ընթացքում գնալով պակասում էին, նախընտրելով հեռանալ, փախչել, արտագաղթել իրենց հայրենի երկրից, որտեղ ծնվել ու մեծացել էին, որտեղ թաղված էին իրենց նախնիները եւ ի վերջո հայկական պատմական հողերից։ Այո, Խորհրդային տարիներին Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը նվազել էր։ Սա միակ խորհրդային մարզն էր, որին պատերազմը չէր դիպչել, բայց որի բնակչությունը ոչ թե աճում, այլ պակասում էր։ Ժամանակի ընթացքում հայերի թիվը նվազել էր, ընդ որում նաև տոկոսային հարաբերությամբ։ Եթե 1925 թվականին նրանք կազմում էին բնակչության 90%-ը, ապա 1988-ին միայն 75-ը։ Դա մտահոգիչ էր, քանի որ Ղարաբաղն էր նույն ճակատագրին կարող էր արժանանալ, ինչ Նախճեվանը, տարածք, որը դարասկզբին հայերով էր բնակեցված, մինչդեռ 1988 թվականին նրանց թիվը արդեն 2000-ից պակաս էր, այն էլ հայերով բնակեցված էին միայն երկու գյուղ։ Այժմ գուցե սխալվեմ թվերի իմաստով, չէ որ անցել է շուրջ 30 տարի Բայց հիշում եմ, որ հանրահավաքների ընթացքում, որոնք հասարակական կարծիքի կազմավորման գործում մեծ դեր էին խաղում, հնչում էր այն միտքը, թե Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակը ոչ միայն վատ է, այլև ավելի վատ է հայերի, քան ադրբեջանցիների համար, քանի որ այդտիսինն էր Բաքվի քաղաքականությունը՝ անել ամեն ինչ, որ Ղարաբաղում հայեր չմնան։ Մինչդեռ ժամանակն անցնում էր, եւ ես նկատում էի, որ իմ ծանոթների ու ընկերների մեջ տարբեր կարծիքներ են ձևավորում։ Վերջ երկրորդ գլխի։